Vamos fazer uma música nova do Marcos e Paulo Sérgio Vale. Chama-se Nova Bossa Nova. Olha, quem vê cara nova vê é rosto mais bonito. Quem vê corpo não vê nada mais perfeito. Que se chega se amarra no teu jeito. Quem te toca fica louco de paixão. Pra mim não tem saída. Você na minha vida é só tentação. Olha, tô tentando fazer nova bossa nova. Misturando Dom com Casa Nova. Escrevendo qualquer coisa muito louca. Pra no fim pedir um beijo em tua boca. Não dá pra esconder eu quero te dizer. Você é um avião. Toda vez que eu tento ligar pra você, tá na secretária ou tá ocupado. já deixei recado, já mandei dizer que eu não posso mais, estou apaixonado. Olha, qualquer coisa passa aqui no fim de tarde. Tô sozinho, tô morrendo de saudade você a vida tem mais poesia. É uma nova bossa nova de alegria, na cara e na coragem. Você é uma viagem vez que eu tento ligar pra você, tá na secretária ou tá ocupado. Já deixei recado, já mandei dizer que eu não posso mais, estou apaixonado. Olha, qualquer coisa passa aqui no fim de tarde. Tô sozinho, tô morrendo de saudade. Com você a vida tem mais poesia. É uma nova bossa nova de alegria na cara e na coragem. Você é uma viagem pro meu coração. Para, do mundo tara do bato mandara, do mundo tara do bato mandara, do mundo tara do bato mandara, do mundo banqueiro que não dá bandeira. Pra que levar bagagem? É só pose e decolagem. Você é um avião, você é um avião, você é um avião. Você é um avião.